هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون Yeye ndiye anayekuteremshieni maji kutoka mbinguni katika hayo nyinyi mnapata ya kunywa na miti ya kulishia. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وهايو يي أنا إزاليشا كواجلين مميه نمي زيتوني نمي تندي نمي زبيبو نكيلا نمنا يا matunda Hakika katika haya zipo ishara kwa watu wanaofikiri. Wasakhkhara lakumul layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamara wan-nujumu musakhkharatun bi-amrihi. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yaqilun. Na amefanya ukutumikieni usiku na mchana na jua na mwezi na nyota zikutumikieni kwa amri yake hakika katika hayo zipo ishara kwa watu wenye akili wama dharaa lakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu inna fi dhalika laayatan liqaumin yadhakkarun na hivi alivyovieneza katika ardhi vya rangi mbalimbali mbali. Hakika katika hayo ipo ishara kwa watu wanaowaidhika. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Yeye ndiye aliifanya bahari ikutumikieni ili kutokana na humo mpate kula nyama laini na mtoe humo mapambo mnayoyavaa. Na unaona merikebu zikikata maji humo ili mtafute fadhila yake na mpate kushukuru. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun, na kaweka katika ardhi milima ili ardhi isiyumbe yumbe nanyi na mito na njia ili mpate kuongoka. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun na alama nyingine na kwa nyota wao wanajiongoza afaman yakhluqu kama la yakhluqu afala tadhakkarun ati anayeumba ni kama asiyeumba basi hebu hamkumbuki wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha inna Allaha laghafurur rahim na mkizihesabu neema za Mwenyezi Mungu hamwezi kuzidhibiti. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye maghfira, mwenye kurehemu. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Na Mwenyezi Mungu anayajua mnayoyaficha na mnayoyatangaza. Walladhina yad'un min duni llahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun na wale wanaowaomba wasiokuwa Mwenyezi Mungu hawaumbi kitu bali wao wameumbwa. Amwatun ghayru ahya'in wama yash'uruna ayyana yub'athun. Ni wafu si wa hai na wala hawajui watafufuliwa lini. Allahu akbar Allahu akbar la Yeye ndiye anateremsha maji kutoka jiha ya mbinguni katika hayo mnapata kunywa na mengine ndiyo inapelekea miti kumea. Nanyi hupeleka wanyama wenu wakale kwenye miti hiyo na wakupeni maziwa na nyama na sufi na manyoya na nywele. Kwa maji yateremkayo mbinguni humea makulima ambayo tunakotoleni nafaka na mizaituni na mitende na mizabibu na mengineyo katika kila namna matunda mlayo mbali yaliyotajwa. Hakika kuwepo vitu hivi ni alama ya kuongoa watu wanaonufaika kwa akili zao wakazingatia uwezo uliopatisha hayo. Na mwenyezi mungu ameufanya usiku kutumikieni kwa kufanya uwe ndio wakati wenu wa kupumzika na mchana ni muafaka kuhangaika kwenu na kwenda kwa kazi zenu na jua kukuleteni joto na mwangaza na mwezi mpate kujua idadi ya miaka na hisabu na nyota zinazokutumikieni kwa amri ya Mwenyezi Mungu ili mpate kujua njia katika kiza Hakika katika hayo zipo alama na dalili kwa watu ambao wananufaika kwa akili aliyowapa Mwenyezi Mungu. Na pamoja na aliyokuumbieni Mwenyezi Mungu katika mbingu na kakutengenezeni kwa faida yenu, amekuumbieni pia juu ya ardhi wanyama namna nyingi na mimea na vitu visivyo na uhai. Na ndani ya ardhi ya mwamadeni ya rangi na sura mbalimbali na faida mbalimbali. Na yote hayo kwa manufaa yenu Hakika katika hayo zipo dalili wazi na nyingi kwa watu wanaozingatia na wakawaidhika na wakajua kwa hayo uwezo aliyewaumba na rehema yake. Ni yeye alidhalilisha bahari na akaifanya kutumikieni mpate kuvua na mle nyama za samaki laini na mpya mpya. Na mtoe huu mwa baharini mapambo kama lulu na marijani. Na ewe mwenye kuangalia ukazingatia unaona marikebu zinavyopita baharini zikikata maji nazo zimesheheni bidhaa na vyakula. Mwenyezi Mungu amedhalilisha hayo ili mnufaike nyinyi na mtafute riski kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu kwa njia ya biashara na nyinginezo na mpate kumshukuru kwa aliyokutengenezeni na hayo ni kwa kutumikieni nyinyi. Na Mwenyezi Mungu amefanya katika ardhi milima iliyosimama imara ili kuizuia isiyumbe yumbe. Mwaka 1956 wataalamu wa geology, elimu ya tabaka za ardhi wamegundua kuwa kweli milima inasaidia kuizuia ardhi isitaharaki na kuachana. Wamevumbua kuwa mabara yani continents yamo katika kutaharaki. Kwa mfano, kusini ya Amerika iliambatana na Afrika ya Magharibi na ilisota mpaka ikafanyikana milima ya Andes. Halikadhalika milima Himalaya ikazuia kusota kwa barahindi. Pia wamegundua kuwa maki ya gamba la ardhi kwa kawaida halizidi kilomita sita, lakini chini ya milima hufika hata kilomita 35. Basi ni kweli kuwa milima ni kama vigingi vya kuzuia ardhi isiumbe kama ilivyosema Kurani miaka 1400 iliyopita. Na mwenyezi mungu amefanya katika ardhi mito inayopita na maji yanayofaa kunywa na kunyweshea wakulima na njia zilizotengenezwa ili mpate kuzipita kwendea mtakako. Na Mwenyezi Mungu ameweka alama za kuongoza watu katika safari zao kwenye ardhi na hivyo wanapata uongozi katika safari zao kwa nyota ambazo wameziweka mbinguni ziwaongoze wanapokuwa gizani hawazioni alama za ardhini. Hebu ni sawa kwa mwenye akili nzima baina muweza na siyeweza hata kamfanya mwenye kuumba yote haya sawa na siyeweza kuumba kitu. Enyo washirikina, hivyo hamzioni athari za uwezo Mwenyezi Mungu mkazingatia na mkamshukuru kwazo Mwenyezi Mungu na mkitaka kuzihesabu neema za Mwenyezi Mungu juu yenu hamwezi kuzidhibiti. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe, mkunjufu wa rehema basi tubuni kwake na mumsafie ibada ili apate kukusameheni na kukurehemuni. Na Mwenyezi Mungu kwa ujuzi wake uliokusanya kila kitu, anajua mnayoyaficha na mnayoyadhihirisha na hapana chochote kinachofichikana kwake cha siri yenu na jahari yenu. Huyu Muumba na mjuzi wa kila kitu ndiye yeye peke yake anayestahili kuabudiwa ama hayo masanamu mnayoyaabudu hayo hayawezi kuumba chochote hata nzi. Bali hayo yenyewe yameumbwa na pengine mmeyaunda nyinyi wenyewe kwa mikono yenu. Na hayo ni vitu visivyo na roho kama maiti, hayana hisia yoyote, wala hayataharaki, wala hayajui kiyama kitakuja lini, wala lini tafufuliwa hao wanaoyaabudu, wala silaiki yenu enyi wenye akili baada ya haya mkadhani kuwa itakufaeni kitu hata mkashirikisha na Mwenyezi Mungu katika kuyabudu